يسؤني من زماني ما أرى فيه من اختلاف فشا ما بين أهله آه يسوني من زماني آه عشاء ما بين أهله إليك يا رب أشكو كل حادثة قضت على كل ذي عقل بتاسفيه يا حاملين كتاب الله أينكم من فهم ما قررت أحكامه فيه هل ائتمرتم بأمر قد تضمنه هل ائتمرتم بأمر هل انتهيتم بعاقل عن مناهيه آه هل انتهيتم بعقل عن مناهيه آه يسوع الله أكبر جل الخطب وانطمست فينا من الحق وتقوى مبانيه خطب بلا حلقات أوهى قواعدنا قد أذهل القلب منه ما يعانيه وليس لي واشتكى فيما ألم ما سواها وليس لي واشتكى يا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله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 Ne može da živi mirnim životom. Jednostavno, ovi sistemi tagutski su tako sačinjeni da te stalno teraju i lome, da se mora toliko truditi i toliko zalagati i toliko raditi da jednostavno nekada čovjek nije ni svesan koliko truda i vremena troši zarad Dunjaluka i onoga što mu je potrebno na Dunjaluku. U tom takvom sistemu promijenile su se mnoge stvari kod insana, u njegovoj samoj prirodi se promijenile. I jako je rijetko da sretneš vjernika, a da je uspio da se sačuva od tih žestokih napada s kojima se hoće doći do tih promjena, gdje će čovjek ostati bez onih svojih prirodnih karakteristika i podleći onome što više liči na postizanje robota od čovjeka, nego li da više čovjek liči na samog na samog insana. U takvom stanju, na moje braćo, vidimo većinu ljudi kako gube jedno po jedno svojstvo na koje su ukazali Kur'an časni i sunet Rasula sallallahu alaihi wasallam. Tako sve ređe braću koja su blaga i milostivja prema muslimanima, sve više vidimo i srećemo braću čija su, čija su lica namrgođena. Braću koji su, na, čim licima prepoznajemo ljutnju, nezadovoljstvo i tako dalje i tako dalje. A pogotovo kada dođe do nekog, makar, i manjeg spora između braće, vidimo kako se u sekundi jednoj naljute jedan na drugog, sržba ih, napadne, ovlada i vidimo rezultat toga razdor, netrpeljivost, razdvajanje, udaljavanje jednog od drugog i tako dalje i tako dalje. Nema sumnje, sinira moje braću, da je blagost jedna od posebnih karakteristika vjernika. Al-hilm, ta blagost, jeste posebna karakteristika vjernika na koju je ukazao Kur'an i sunet Rasula sallallahu alaihi wasallam, da bi vjernika upozorio da on kao Allahov rob mora biti okićen ovim svojstvom. Mora ovo svojstvo imati kod sebe. I da on ne može biti taj koji će se prepustiti svojim strastima, svojim požudama i ponašati se poput onih koji se oko njega ponašaju od džahila, nevjernika, i tako dalje i tako dalje. Kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga je zabilježio imam Ebu Davud rahmehullahu ta'ala أن bi ببيت fi a'la الجنة لمن حسن hasana خلقه Kaže, ja, se, ja sam jamac ili ja jamčim kuću u najuzvišenijem džennetu onome ko se okiti lijepim ahlakom. Onome ko se okiti lijepim ahlakom, lijepim ponašanjem i vladanjem. Kaže šehhul Islam Ibn Taymi rahmehullahu ta'ala Al-hilmu sabru ala والصبر على afuvu ani zulmi afdalu ahlakin ahlu dunja wal والآخرة. Kaže, blagost i na uznemiravanjima i opraštanje ili prelaženje preko nepravde koja se čini, kaže to su od najboljih ahlaka, od najboljeg ponašanja stanovnika Dunjaluka i Ahireta. Jeblugu biha ar-rađul ma la jebluguhu sijami wal I kaže sa njima će čovjek dostići ili postići ono što ne može postići sa postom i sa namazom. Sa ovim svojstvima postići će deređe koje ne može dokučiti postom i namazom. Ovo svakako ne znači da čovjek ako bude imao ova svojstva može da ne posti da ne klanja. Naprotiv, već čovjek koji se trudi u postu i namazu i čovjek koji se trudi u ovim svojstvima svakako iz, u, izvršavanje onoga što mu naređeno Koranom i Sunetom, da će, da će postići veće deređe onaj ko se opiti ovim svojstvima koje je spomenuo Ibn Taymiye, rahmehullahu ta'ala, u ovim riječima. I svakako cijenjena moja braćo, da blagost kao svojstvo jeste od vrijednosti koje voli Allah kod svojih robova. Zato uzvišeni Tebare ta'ala obećao onome ko bude vjerovao i ko se bude okitio ovim svojstvima, obećao mu je oprost i obećao mu je dženet. Kao što je rekao uzvišeni te bareke ve taala: Oni koji srđbu savlađuju i ljudima praštaju. Dakle, između ostalih i ove, ovu skupinu spomenuo Allah se barek da će da njih čeka dakle oprost i džennet gospodara svih svjetova to su oni koji su pravi mutecije bogobojazni, dakle oni koji ljudima, koji savlađuju srđbu i ljudima praštaju. Zato nalazimo, sinjena moja braćo, da ljudi koji su se najbolje i najviše okitili ovim svojstvom, jesu upravo oni koji su nam naređeni da nam budu uzor i primjer za kojim smo obavezni da se povodimo. A to su Allahovi poslanici i vjerovjesnici sallallahu alejhim alejhim wasallam. Kao što kaže Fudail rahmehullahu ta'ala min ahlaki al-anbija'i al-hilmu wal-anatu wal-qiyamu lejl. Kaže od akhlaqa, dakle od ponašanja ili tog opisa jel Allahovih vjerovjesnika jeste blagost i izdržljivo strpljenje i klanjanje namaza ili klanjanje noćnog namaza. To je bila njihova karakteristika. Zato nalazimo da Allah te barek ve pohvali Ibrahim alaihi salatu wasalam upravo sa hilmom, to jeste sa blagošću u riječima kada je rekao Inna Ibrahima lahalimun awahum munib. Doista je Ibrahim bio blag, osjećajan i onaj koji se koji se obraćao. Bio je blag, osjećajan i onaj koji se, koji se obraćao. Zato ga je Allah te barak upravo njega obradao, obradovao sa dječakom, sa dječakom koji je također bio blage naravi. Kao što kaže Allah Želešanuhu, فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ halim. I mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. Nuh alaihi salatu wasalam, na moja braćo, činio je zovu, odnosno pozivao je svoj narod u ibadet Allahu te baraka sada. Dug niz godina pozivao je svoj narod dobožavaju obožavaju Allaha međutim, na njegove pozive, znate šta su radili? Stavali su svoje prste u svoje uši i pokrivali se svojom vodećom po svojim glavama kako ga ne bi čuli. Kako ga ne bi čuli? Međutim, on i pored toga je nastavio sa svojim pozivom, pa su čak na sve njemu govorili u duđir. Kaže, on je neki ludak, pa je bio onemogućan. To jeste, sav narod mu se suprotstavljao i odbio ga i na svaki način je dakle, bježao od njega i njegovog poziva. I tražio razne načine da bi, dakle, da uopšte njegov poziv i glas ne dođe, ne dođe do njih. Međutim, Nuh a.s. 1000 hiljadu manje 50 godina je bio glas prema njima. 1000 manje 50 godina je bio glas prema njima i saborio na svemu onome što su mu što su mu Ako pogledamo život Musa alaihi salatu wasalam, vidjet ćemo da je njegov narod njega proganjao, da su ga gađali kamenjem, da su mu pravili sihrove, da su čak namjeravali, pokušavali da ga ubiju. Vidjet ćemo da su ružno govorili o njemu da ima fizičkih mana i tako dalje i tako dalje. Pa Allah Đelešanu kaže فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُ Pa ga Allah Đelešanu sačuvao onoga što su oni govorili. Očistio ga Allah te barek wa ta'ala od svega toga. To jeste, on je saburao i bio blag prema njima u pozivu i dava, braćo, ne može drugačije. Dava poziv, ljud, poziv upućen ljudima ne može biti drugačiji osim sa blagošću. Sa blagošću sve dok se ta istina ne dostavi svakome od njih da je može lako primiti i prepoznati. I kada dolazi ona druga strana dave, dolazi onda kada se na strani istine pojavi snaga koja je dovoljna a na drugoj strani pojave oni do kojih je došao poziv, a oni to odbiju i uzokone se i okrenu se od toga ili se pak suprostave, suprostave tome. Zato nalazimo da su mnogi od Allahovi poslanika i vjerovjesnika sallallahu sallam, kada su bili proganjani od svojih naroda, da su jako često, kao što je to sam Resul sallallahu alaihi wasallam, dok, je, dok mu je nad, tekla krv od kamenja s kojim su ga gađali, on brišući taj krv govorio je Rabbi kao mi fa innahum la ja'lemun. Gospodaru moj, oprosti mom narodu, oni ne znaju. Gospodaru moj, oprosti mom narodu, oni ne znaju. Pogledajte, braćo, kolika je ta samilost i kolika je ta blagost Allahovi poslanika vjerovjesnika bila sa svojim narodima. Zato kažemo da oni koji su se susreli sa Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima i vidjeli kod njih sve što su vidjeli od posebnih opisa i karakteristika njihovih, pa su ih odbili kako će naći odgovor kod Allaha Đelešanu s kojim se Kako će naći odgovor? S druge strane, to nas upućuje da svako onaj ko poziva Allahu Đelešanuhu mora se okititi svojstvima s kojima su bili okićeni Allah i poslanici i sallallahu I mora slijediti njihovu stazu i njihovu metodu poziva Allahu Đelešanuhu i njegovom dinu. Tako je Resul sallallahu alaihi wa sallam kada je bio upitan od Aisha radijallahu ta'ala anha, anha Allahov poslaniće Da li ti je jedan dan u tvojom životu bio teži nego li dan na Uhudu? Pa je odgovorio, sallallahu alaihi wa sallam, لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ كَوْمِكَ مَا لَقِيتُ Doživio sam od tvog naroda ono što sam doživio. Doživio sam od svog naroda ono što sam doživio. Pa je spomenuo Resul sallallahu alaihi da je bilo i težih dana. Da je bilo i težih dana kada je naredio svojim ashabima nešto, a oni nisu izvršili. Pa to izvršavanje njegove naredbe došlo mu je teže jer je navikao da njegovi ashabi budu oni koji su pokorni i poslušni. I kada su mu odbili naredbu da obriju glave i zakolju kurbane prije negoli i da se vrate u Medinu prije, a da ne uđu u Meku, onda šta je bilo? Oni su, verujući da će ući u Meku, u svoj rodni grad nakon toliko godina, samo su šutjeli. Međutim, on se tada, da je našao u najtežem momentu, kako kažu, u svome životu. Kada je vidio taj prizor, da ga njegovi ashabi ne slušaju. Pa se vrati u šator kod svoje supruge, u Museleme radijallahu ta'ala anha, pa je rekao, bojim se ovaj narod da ne propadne. Ili je rekao, propali su, Pa je rekao šta se dogodilo, ona mu kaže, o Allahov poslaniće, uradi ti to prvi, a sigurno vidjet ćeš, će svi to za tobom da urade. Pa Resul sallallahu alaihi wasallam prvi obrio glavu, zato kurban, kad su vidjeli da to, da to on čini, požurili su u slijedjenju, tako je nastalo stanje, da kaže za zamalo se nisu, kaže, pokali onim, onim britvama Ko će se prije obrijati, ko će prije obrijati svoju glavu kako bi slijedio i bio pokoran svom poslaniku sallallahu sallallahu alejhi ve sellem. Džibril alejhi salatu vesselam je došao Resulu sallallahu alejhi ve sellem odnosno pardon melek brda je došao poslaniku sallallahu alaihi wasallam pa mu je rekao Allahov poslaniće, ako hoćeš, ja ću ova dva brda sastaviti za njih. Ja ću ih nad njima sastaviti, to je sad ću uništiti ovaj narod. Narod koji ga je proganjao i gađao tako da su ga čitavog okrvavili. Pa je nakon rekao, rekao Resul sallallahu alaihi wasallam, bel arđu أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا كجنة يا سنادم دك الله جل شانه الزيهوري كتمي izvesti one koji će obožavati Allaha Đelešanhu i koji mu neće drugog ravni smatrati. Također, cijenjena moja braća, Rasul sallallahu alaihi sallam, pokazuje svoju blagost kada mu dolazi jedan beduin, neodgojen, čovjek koji nikada nije sjedio pred ulemom i učio din i slušao znanje. Dolazi mu, slega i dohvata ga za kragnu i priteže toliko jako da kaže krenosilac, pomislio sam da će ga udaviti, da će ga ugušiti koliko ga je i kaže mu, o Mohamede, daj mi od Allahovog mala koji je kod tebe. Pa se okrenuo Resul sallallahu alaihi ve sellem ka pa kada je vidio da je to Beduin, nasmijao se i naredio da mu se da. I naredio da mu se, da mu se da imetka. Enes radijallahu anhu spominje, pa kaže, služio sam deset godina Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Nikada me nije pitao što si to učinio ili da mi kaže što to nisi učinio. Za deset godina služio poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pogledajte, braće moja, a on je kao dječak bio poklonjen Rasulu sallallahu alaihi wasallam da ga služi kolika je blagost poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila prema djeci i prema i prema svima drugima. Tako je Rasul sallallahu alejhi ve sellem pohvalio Abdul Kajsa rekavši mu Inna fike hasletejni juhibbuhum Allah al-hilmu wal-anal. Kaže, doista, pri tebi imaju dva svojstva koja voli Allah te ta'ala. To je al-hilm, blagost, wal anat, i, dakle, strpljivost, izdržljivost u vjeri. Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu, onaj koji je pretekao druge u umetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa svojim imanom, bio je čovjek o kome kaže Omer radijallahu ta'ala anhu Abu Bekrin ahlemu minni wa auqaf. Abu Bekr je bio blači od mene i bio je cijenjeniji. Bio je blači od mene i bio je cijenjeniji od mene. Zato Resul sallallahu alaihi wa sallam je pohvalio onoga ko se savlada u svojoj sržbi u svojoj srčbi, u svojoj ljutnji, rekavši Lejte šedidu bi surati, inneme šedidu alledi jemliku nefsehu indal gadab. Nije žestok onaj koji nadvlada, dakle u dvoboju pa nadvlada protivnika, već je pravi heroj onaj koji savlada svoj nefs kada je, kada je u srđbi. Neki čovjek je došao pa je rekao Diraru ibnul Kalqa'u kaže Wallahi لو قلت لي مسبة واحدة لسمعت مني عشرا kaže tako mi Allah kada bi ti meni rekao jednu psovku kada bi ti meni rekao jednu psovku kada bi me jednom samo opsovao kaže ti bi od mene čuo deset psovki to jest ja, ja bi ti uzvratio sa deset psovki فقال له درار فمكاجي درار رضي الله عنه لو قلت عشرا Kaže, kada bi ti rekao deset, to je psovki, lem tesmeo minni wahide. Od mene ne bi čuo ni jedan. Kada bi ti mene deset put opsao, od mene ne bi čuo ni jednom da te opsuje. Ovo je dakle onaj selef, ovo su oni koji su najbolje shvatali i razumijeli vjeru Allaha te barek wa ta'ala i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam, oni koji su se okitili svojstvima s kojima su se, s kojima su se prepoznavali Allahovi poslanici i vjerovjesnici sallallahu alaihim wa sallam. Također se prenosi, braćo, da je neki čovjek opsao imama Ešabija, rahmehullahu ta'ala, pa mu je on odgovorio riječima. In kuntu ma kulte, fe zatar Allahu li. Kaže, ako sam ja to što ti kažeš da sam, ako sam ja to što ti kažeš da sam, fe zatar Allahu li, pa zasigurno će mi Allah Đelešanu oprostiti. وَإِنْ لَمْ أَكُنْ كَمَا كُلْتَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ A ako nisam onakav kako si ti rekao o meni da sam, Allah Đelešanu će tebi oprostiti. Pogledajte, braće, kako su oni odgovarali, kako su čuvali svoj jezik od toga da utpraćaju šer šerom, ružnu riječ, ružnom riječju i tako dalje. Odakle ovo dolazi? Osim iz njihovog edeba i njihovog ahlaka koga su naučili od Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegovih časnih ashaba radi Allahu ta'ala anhum. Molim Allaha te barek ve ta'ala da nas učini od onih koji uzimaju pouke, da nas učini od koji traže istinu i traže znanje Kur'ana i sunneta da bi po njemu postupali, da bi se tome pokorili i da bi to širili među svijet. Amin. Ja Rahman Rahmin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Dakle, nema sumnje cijena moje braćo da ono što je suprotno hilmu, blagosti, jeste sržba, jeste ljudnja kojoj je čovjek stalno izložen. I s kojom šeitan lanetullahi alaih stalno čovjeka napada, želeći ga držati što duže u tom stanju, zato što čovjek u tom stanju nije u stanju da se drži pravde, da se drži šerijata Allaha da čuva svoj jezik, da, čuva, da se čuva od ružnih postupaka i tako dalje i tako dalje. Zato nalazimo da je upravo srčba ono što donosi sesar i nered i u ponašanju čovjeka i u njegovim dijelima i u njegovom razumu i u skoro svim stvarima. Rečeno je Ibn Mubareku, rahmehullahu ta'ala, lena husna fi Kaže, sa nam lijepo ponašanje, lijep ahlak u jednoj riječi. To jest, opiši nam taj lijepi ahlak sa jednom riječi, jel kako bismo znali šta je to. Pa je mi odgovorio, Rahmehova ta'ala, terkul gadab. Kaže, ostavite srčku, ostavite ljutnju, otklonite to od sebe kao da je rekao, lijep ahlak jeste u tome da se ne ljutiš. Jeste u tome da se ne ljutiš. Zašto je me ovim govorio? Pa svakako cijenjena moja braćo, zato što je sam Resul sallallahu alaihi wasallam u oporuku, u vasijet ostavio umetu da se ne ljute i da se ne srde. Došao je neki čovjek, poslanik alaihi sallatu wasallam, pa mu je rekao, u sini, daj mi oporuku. Kale, pa reče Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tagadab, nemoj se, nemoj se ljutiti, nemoj se srditi. Pa mu on to ponovio još nekoliko puta. Pa mu je svaki put Rasul sallallahu alaihi wasallam dao, dao isti, isti odgovor. Pa kaže prenosio s ovog hadisa, ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا الغضب يجمع الشر كله kaže pomislio sam da kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao ono što je rekao da je dakle srđba sakupila ili da sakuplja sav šer u sebi. Da sav šer srđba sakuplja u sebi i dakle sve nosi on sa sobom. Tako ćemo naći, cijena moja, moja braćo, da razum insana, da razum insana kada je u sržbi, da postaje kratak. Nije to onaj razum koji je rasterećen, već bude uskraćen ono pravog njegovog, prave njegove mogućnosti. I da čovjek u sržbi stalno, dakle, je u prilici, odnosno stalno da ga ta srčba gori, da govori riječi koje su batin i da jako često u srčbi pokriva istinu ili nastoji da je uguši <clears throat> da ona, da ona se ne čuje. Zato je dova Rasula sallallahu alejhi ve sellem koje je činio Allah te barek ve taala jesi je govorio Rasul sallallahu alejhi ve sellem es'aluka al-haqqi fi al molim i tražimo tebe riječ istine i kada sam u srđbi i kada sam u zadovoljstvu. To jeste Allah moj, tražim da riječ istine bude moja riječ i kada sam u sržbi i kada sam u, zadovoljstvu. Zato je Resul sallallahu alaihi wasallam zabranio kadiji da sudi između dvoje da donosi presudu onda kada je, kada je u srđbi. Kao što rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, La yakadijenna hakemun bej, bejne snini wa gadban. Nemoj, dakle, kad je ili sudac, da sudi između dvojice sve dok je, sve dok je ljud, dok je srdit. Svakako cijena, moja da srđba jeste ono što upropaštava čovjeku i njegov imetak. Što upropaštava čovjeku i njegov imetak. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, kaže, putovali smo sa poslanikom sallallahu alaihi u jednoj bitci, pa je kaže jedan čovjek od Ensarija, kaže, jahao na svoju, na svoju devu, pa mu se ta deva uđogurila, jer nije mu bila poslušna kako on to hoće, Pa je on rekao njoj, La'nate Allah, Allah te prokleo. Fa kada Rasul sallallahu alaihi sallam, pa rekao poslanik alaihi sallatu sallam, Men hada el la'inu ba'ira, ko je taj što proklinje svoju, svoju devu? Kale, ena je Rasulullah, pa rečeo je čovjek, ja sam Allahu poslaniče. Kale, anzil anhu, kaže, siđi s nje. Kaže mu poslanik alaihi sallam, siđi s nje. la tashabna bi mel'un. Mi nećemo da se, da u našem društvu, da uz bude ono što je prokleto. Mi nećemo da uz bude ono što je prokleto. La ted'u ala anfusikum, wa la ala euladikum, wa la ala emualikum. Kaže, nemoj niko da dovi, jel, da dovi protiv samoga sebe ili protiv svoga evlada ili protiv svoga imetka. La tuwasiku min Allahi sa'at yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Da se ne bi to pogodilo sa momentom koga Allah Allah mu učinio da se u njemu prima dova. Da se u njemu prima dova. Pa kaže da bude primljeno. Da bude primljeno jer da se Allah Želešanhu odazove toj dovi i da je primi. I to se desilo ovom čovjeku kome Resul sallallahu alaihi wasallam rekao siđi se deve i pusti je jer ona je prokleta. Ti si je prokleo. Stoga Resul sallallahu alaihi wasallam je savjetovao svoje ashabe i upućivao ih na način kako da izađu iz stanja srđbe i ljutnje. Fahim je ukazao, dakle, na <clears throat> prvu stvar, a to je da kada se ne ljutiš, da tražiš utočište kod Allaha te bareke Da govoriš a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kao što je rekao Resul sallallahu alaihi ve kada vidio dvojicu ljudi da se svađaju, pa se jedan od njih bio zacrvenio u licu. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi tako mi Allaha znam riječ, kada bi je rekao, odjednom bi je odagnuo ono što je kod njega. Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, ako bi kazao, audu billahi mine šeitanir to bi otišlo od njega. Također je Rasul sallallahu alaihi ukazao na, na još, jedan, još jednu metodu pri, dakle, pri sprečavanju izlasku iz sržbe, a to je da insan, da insan ako, je, ako stoji, dok je ljud, treba da sedne, kao što i predaju imami, imami Ahmed Rahmehullahu ta'ala. I također, treća metoda čuvanja od sržbe jeste u tome da čovjek ako ima vode, da uzme abdest. Da uzme abdest, kao što rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, doista je Inna al-gadaba mine šeitana, doista je srđba od šeitana, wa inna šeitane hulika mine nar, a doista je šeitan stvoren od vatre, wa inna ma tatu tatutau, tatau naru bilma, i doista se uh, vatra gasi vodom, fa iza gadaba ahadukum, fal yatawadda, pa kaže kada se neko od vas naljuti, kada je u srđbi, neka, neka uzme abdes, neka uzme abdes. Allaha dželle šanuhu molim da nas pomogne da mi budemo oni koji ćemo učiti Allahu Đelešanuhu vjeru i koji će se znanjem Allaha Đelešanuhu vjere okititi pa se razlikovati u svemu od onih koji nisu sredbenice ovoga dina. Allah te baraka ta'ala molim da pomogne islam muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide, Allah Đelešanuhu molim da pomogne potačene muslimane i muslimanke širom svijeta, da ih izvede iz zatvora tavagita, Allaha uzvišenog molim da sruši svakog taguta na zemljinoj kugli. Allaha Đelešanu molim da osjeti tegobu kao što su osjetili muslimani od njega. Allaha Đelešanu molim da muslimanima podari hurmet ili izzet počast i vrijednost onako kako im pripada i da im podari za emira onoga koji je dostojan toga. Allaha Đelešanu molim da nas učini ovoga dina i da nas uputi na svaki hajr i sače od svakoga šara. Allaha molim da nam posljednje riječi učini riječima riječi La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i da s njima sretnemo Allaha tebareke, tebareke wa ta'ala. Hvala za Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Poravnajte se, braći, zbijte se lijepo.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 تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر ما بين أهله آه يسرني من زماني آه الله أكبر من اختلاف فشا آه. الله أكبر إليك يا رب أشكو كل حادثة قضت على كل ذي عقل الله أكبر يا حاملين كتاب الله أينكم من فهم ما قررت أحكامه فيه هل ائتمرتم بأمر قد تضمنه هل ائتمرتم بأمر قد تضمنه هل انتهيتم بعاقل عن مناهي هل انتهيتم بعقل عن مناهيه آه أكبر جل الخطب وانطمست فينا من الحق والتقوى Zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svetok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na fanku. Posjetite nas www.palta.com Soba put, vjer, soba put, imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu soba put vjernika Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom soba put vjernika